مروشوني الحافظ ابن حجر الحنبلي رحمه الله كتك كتاب شاك جامع العلوم والحكم أمباتو أمشريشا الأربعون النووية أمنكو كتوك أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني ambaye alikuwa ni imam wa madhhabi al-malikia katika zama zake asema huyu mwanachuoni jima'u آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث ukitaka kile kinachokusanya adabu za kheri na kuwa kila adabu yatokamana na hadithi hiyo basi ni katika hadithi nne hizi hadithi nne ndio zimekusanya ndani yake kila adabu ya kheri kila tabia njema maana ukizielewa hizi hadithi nne ukaziweka kuwa ndio msingi wa maisha yako biidhnillahi taala utakuwa katika wale waliopambika na tabia njema kisha akaanza kutaja قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه نيز التزيليزة موجة بعد نجينا قال فهذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى جمعت الأخلاق والآداب هذه حديث لنزوت هذه أمزتاج الحافظ النووي رحمه الله katika kitabu chake al النووية an-nawawiyya hadithi hizi nne zimekusanya akhlaq na kila adabu njema وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة حديث زوته زمتوم صلى الله عليه وسلم بوكيليوا كويليزا كوسو أخلاق zote zarejea katika hizi hadithi nne maana hizi hadithi nne ndio nguzo ndio msingi na nguzo hadithi zote zinazozungumzia akhlaq zarejea katika hadithi hizi nne وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدتها na hii yatupa faida kuwa yule ambaye ataafikishwa kufahamu hadithi hizi na kuzitabikisha yani akazifanyia kazi basi huyo atakuwa amekusanya nguzo za akhlaq nguzo za akhlaq za tabia njema atakuwa amekusanya لأن الأخلاق تقوم على أركان أربعة كما تلفتاجا أخلاق zimesimama katika nguzo katika nguzo nne hizi ambazo zimetajwa hapa katika maneno ya al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali akinukuu kutoka kwa Abi Muhammad Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahumullah ta'ala الركن الأول nguzo ya kwanza ya tabia njema siyanatul lisan ni mtu kuuchunga na kuhifadhi ulimi wake qala sallallahu alayhi wasallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أنا مؤمن الله نسيك يا بس أنا خيري أو أن يمازي إما أزوم زمان خيري أو أن يمازي ومن لم يصن لسانه لن يكون من أهل الأخلاق na yule ambaye hatahifadhi na kuchunga ulimi wake hawezi kuwa katika watu wa tabia njema hawezi kuwa katika watu wa akhlaqi njema chunga sana ulimi wako kile unachokizungumza ikiwa huna la kuzungumza basi uzuie ulimi wako إذ من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق siyanatul lisan katika misingi adhimu na nguzo zenye nguvu kabisa ambao husimama juu yake akhlaq ni mtu kuchunga ulimi wake tizama kile unachokizungumza kabla hujakizungumza mwanzo fikiria unachokizungumza nini na hapa ataeleza mbele ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة maana ya kuuchunga ulimi ni kuwa uuzuie na uudhibiti ulimi wako ufunge ulimi wako kutokamana na kutamka na kuzungumza isipokuwa katika kile ambacho ndani yake muna faida kama hakuna faida basi wachana nacho na hii mwanzo ni ngumu eh? lakini ukijizoesha waweza kudhibiti hasa ukiwa mtu ni tharthar yani apenda tu kuongea tharthar hawezi kunyamaza akiwa mahali atakuzungumza jizuie jifunze adabu kwa kudhibiti ulimi wako pale wataka kusema pale funga ule ulimi uzuie ulimi wako mpaka utazoea itakuwa uwezi kutamka isipokuwa lile ambalo una uhakika kuwa lina kheri na wewe فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل النطق به متوفى صلى اسما عليه وسلم خيري أو أنيمازي هابا أتلنغني سيسي متوفى صلى الله عليه وسلم mtu afikirie maneno yake kabla ya kuyatamka mwanzo afikirie kisha ndio atamke lian alkalimata qabla an takhruja yamlikuha almaru kwa sababu neno kabla hujalitamka likatoka bado walimiliki wewe walimiliki liko katika nafsi yako fa idha kharajat ملكته likitoka lile neno sasa lile neno ndio litakumiliki wewe ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم ni vizuri sana kwa muislamu mwanzo azingatie maneno yake kabla ya kuyatamka na kuyazungumza وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوال na akikaa mtu makini akifikiria yale anayoyataka kuyazungumza lile neno lake haliwezi kutoka katika hali ngapi hali tatu zidhibiti zi, makini hizi hali tatu zitakusaidia wewe katika kujua ni wakati gani watakikana uzungumze na wakati gani watakikana unyamaze hali ya kwanza imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadihun fayatakallamu bihi wala haraj imma imbainikie kuwa kile anachotaka kukisema ni kheri ya wazi ni kheri tupu basi hapa na azungumze wala hakuna matatizo katika hilo hakuna dhiki kwake yeye kuzungumza azungumze sababu ni kheri moja mpaka mwisho ni khairi kama kulingania katika njia ya Allah kusomesha dini kusomesha Qur'an kutoa nasaha nzuri kwa watu hii ni khairi endelea kuzungumza wa imma an yatabayyana lahu annahu sharrun bayyin hali ya pili imma imbainikie kuwa yale maneno atakayoyatamka ni shari ambayo iko wazi imma ghiba ima ni kusengenya au kadhib au uongo au sukhria au kumfanyia mtu maskhara na kumbeza kwa maneno au namima au umbea au ghairi dhalika min ash-sharri al au mengineo katika yale ambayo ni ashari ya wazi fayamna'u nafsahu minhu wayasunu lisanahu anhu hapa ajizuie nafsi yake na maneno yale na auhifadhi na kuuchunga ulimi wake asitamkie anyamaze tu bora uzuie ulimi wako usiseme kitu wacha tu kwa hiyo la kwanza ni kheri tupu iko wazi ya pili ni shari tupu hiyo utaachana nayo ya kwanza utazungumza ya pili utanyamaza wa imma an yakuna mushtabihan alayhi hali ya tatu hili jambo halina upande huu ni kheri ama ni shari hajui nimemkanganya kidogo la yadri hal huwa khairun am shar hajui ni khairi au ni shari al halati aidan yamna'u nafsuhu min at takallum bihi katika hali kama hii pia ajizuie nafsi yake asiseme kitu anyamaze لقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وتكك يفاذي heshima yako wataka kuihifadhi na kuichunga dini yako basi jambo lolote ambalo lina shubha ndani yake jizuie nalo kijizuia nalo utahifadhi dini yako na heshima yako قال فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق huu ni msingi ambao hakuna budi isipokuwa muislamu lazima ashikamane nao katika mlango wa akhlaq an yasuna almar'u lisanahu wa mtu auchunge ulimi wake wa an yahfadha kalamahu ahifadhi na kuchunga maneno yake na uyatamka fala yatakallamu illa bikhair mtu asizungumze isipokuwa maneno ambayo yana khair kuna watu hawajali mahala gani mbele ya nani wakati gani hajali anachokizungumza aweza kuzungumza maneno ambayo si mahali pake wala hajali hasa mtu kama huyo hawezi kamwe katu kuwa katika watu wa akhlaqi njema hawezi kuwa katika safu ya watu wenye akhlaqi nzuri kwa sababu yeye hajali anayezungumza naye ni mkubwa ama ni mdogo azungumza mbele ya nani kitu gani akizungumza kina faida kina faida yeye kinachokuja akilini atupa tu sasa huyu ni mwehu yani hajui kupima maneno mtu mtu akiwa namna hii hawezi kuwa katika watu wa akhlaq nzuri wengine wazungumza kama kichaa tu mtu azungumza tu chochote atazungumza alafu tena watu kama wao wana sauti kubwa kuliko kweli yani anaweza kuzungumza kitu labda na mwenzake pale na wengine pia wakasikia kule ikawa sasa ni izara mbele yao na hajali shekhi hajali azungumza wala hajali tu kwa mtu aangalie kile anachozungumza nini haswa kwa talib ilmu angalia athari ya lile neno ambalo utalizungumza au kile utakachokiandika kwa lugha nyingine kwa sababu waweza kuwa hukuzungumza kwa ulimi lakini ukaandika maneno hivi kisha ukayatuma wakuta talib ilmi kwa kwenye mitandao kwa anashindana kwelikweli atukanana na watu ajali nini mpaka mwisho mwenzake uingia uingia kanda eh vipi wewe wewe nani wewe ndo fulani wewe haswa haya mambo ya magrupu grupu haya kwenye mitandao talib ilmu usichangie chochote wajishukisha hadhi yako haya mambo sijui grupu gani mtu anasema na wewe wajibu sijui anasema a ah, a ah, ah. chunga heshima yako usichangie chochote mahali popote jizuie hayana khair ya mambo haya mambo mengi yake hayana kheri kuna watu wa kusubiria tu uteleze tu wasikie mpigwa picha sambazwa Hawa, hawana amana ya majalis hawana chochote mtu amekutumia ujumbe wewe kando hivi akutukana tu mara ngapi sisi tutumiwa mijumbe ya kijinga kijinga mtu akutumia hizbi ametukana masalafi kisho maona mnavyofanywa nyinyi hata umjui nani pale pale kuna option pale jiofanya hivyo block kisha enda zako si basi yani wewe unaona umfanya jambo kubwa na tuambia mahizbi msio watume viji vijibiriti ngoma vyenu hivi mkafikiria ati uweze kufanya zaz ha sisi tusoma maneno na akhlaq kama hizi mtu ataka kukutia mahadi ili ukijibu tu kisha pigwe picha aona anjibu hivi na hivi bwana ah tafuteni wenzenu kama nyinyi mwanzo masalaf si watu kuchangia kwenye mitandao mitandao hizi na kupuzi wa ushindani wa kijinga hata wao ndio wana michezo kama hii wewe mtu wa sunna talib ilm hii adabu watakikana ujipambe nayo sana katika kila unachokitamka au kukiandika chunga sana chunga haswa katika asri ya watu ambao hawawapendi kwa nyoyo zao watu wa sunna wana bughdh na hiqd ya ajabu sana atafuta namna yoyote kitu chochote kile ambacho atakipata hivi angalau pia awe aweza kukashifu mbele za watu asipopata wewe jua atakuzulia uongo hilo ni lazima asipopata atakuzulia uongo wote akuzulie ule uongo kisha uzulie uongo aseme mbele za watu pia ataka kwako wewe kutoke nini kutoke maneno vile basi ikiwa ni mtu muongo ukawa humshughulikii na nini sasa mbona sijibiwi mbona mbona na mimi eh kwa sababu yule achunga heshima yake angalia ni mahali gani pafaa kuzungumzwa na mahali gani hapafai kuzungumzwa waweza kuwa wewe una haki lakini ukanyamaza tu sababu hata ukazungumza pale hakuna faida yote ndio pale alafu atakutungia uongo mimi nilimuuliza hakujibu maana yake ankubali amfanya hanasibishiwi aliyenyamaza kauli huwezi kumnasibishia mtu amenyamaza kauli yoyote amfanya ama akufanya huwezi lakini ndivyo walivyo watu wa batil kwa ikiwa hukusema kitu yenyewe wasingizio umesema ama utapagazwa kwa sababu umenyamaza maana yake ni hii maana kama mtu yuwajua kilichoko ndani ya moyo wako vipi ukisema ni wangapi ambao lile neno unalosema wewe katika hali kama ile watakuelewa wamekusudia nini ama watakuelewa wasema nini kwa huu ulimi ukiuchunga basi utaishi katika raha kabisa na utapambika na akhlaq njema tabia nzuri kabisa fala yatakallamu illa bikhairi kwa mtu achunge ulimi wake asizungumze isipokuwa maneno ya khairi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kwa hiyo si qaul sadid maneno ya sawa na ya kweli na ya haki basi achana nayo maneno وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم نكيب كنا شوى زوات وين لن يموت وجهنم ونيوس زاو أو كبوة زاو وكين لن يموت وجهنم اسفكوا وكليك لتشوما نمي زاو ndimi zao yule aliyesema wallahi la yaghfiru Allah li fulan kilichomfanya amali zake zianguke nini ulimi yataalla ala Allah yuapa kuwa Allah hawezi kumsamehe mtu wewe kama nani wewe waweza kumzuia Allah subhanahu wa ta'ala asifanye anachokitaka yataalla ala Allah ule ulimi tu ametamka neno likamharibia amali zake zote kwa hivyo katika sababu kubwa zitakazowapeleka wengi katika watu katika moto wa jahannam ni huu ulimi chunga sana والحاصل أن من أسس الأخلاق وأركانها التي عليها تقوم صيانة اللسان وحفظه ومن لا يصون لسانه لا يكون من أهل الأدب والخلق الحاصل كيف بيش من هاي يوتي تلزم katika misingi ya akhlaq na nguzo ambazo husimama juu yake tabia njema ni kuhifadhi na kuuchunga ulimi wako na yule asiyeweza kuuchunga ulimi wake basi wallahi hawezi kuwa katika watu wa adab na akhlaq mtu ambaye haangalii kile anachokizungumza ni kheri au ni shari je ni mahala pake yaweza kuwa ni kheri lakini pale mahali akilizungumza lile neno likasababisha kinyume cha hivyo kiufupi awe ajua kupima maneno yake ni mahala gani yatakuwa ni kheri kuzungumzwa isiwe itasababisha nini shari hii ni nguzo ya kwanza tumeizungumzia leo insha taala kikao takachokuja tutaanza na nguzo ya pili kisha tusonge mbele Allah akituwezesha tumalize nguzo zilizobakia kwa hiyo tuzungumza nguzo ya kwanza nao ni kuchunga nini kuchunga ulimi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut shika huu msingi uutabikishe katika maisha yako subhanak allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fik